francine ndiyo mwaramutse inshuti namwe bagenzi ba radiyo isanganiro amakuru yo kuri uno mutaga hagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na serafina hakizimana ingingo nkuru nkuru ziyagize nazo nizi zikurikira ibifungurwa bya nkenerwa birazimbye ku masoko aho bagenzi bacu bagendeye mu gisagara cya bujumbura abadandaza ngo bibaza ko byoba babiva kwihindagurika ry'ibihe no gushira imbere imigenderanire n'amakungu mu kanya ni donido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi umutama w'imyaka mirongo irindwi yarayakubiswe rwose ku ibarabara rya mbere umutumba nyamitanga muri zone ndava ya komine buganda ni mu ntara ya cibitoke akaba yakubiswe n'umugwi w'abantu bitwaje amahiri bamwagiriza uburozi taxise nyandwi akaba yaciye ajyanwa n'abajejwe umutekano gufungirwa mu gasho zone ndava igipolisi cyaho i Buganda kiri kumwe na Mustanteri bakavuga ko ari kumvo zo kumukingira ibiciro by'ibifungurwa nkenerwa by'abanyagihugu muri ino minsi byaduze abadandaza bavuga ko byoba biva ku ihindagurika ry'ibihe ryibonekeje muri ino minsi rikaba ryatumye haba umwimbo muke hamwe rero n'ikena ry'amafaranga ngo rituma batarangura ibyo bipfuza n'inkuru ya Gildas Ruberingabo ku isoko benshi batadira kwa siyoni twatembereye kuri uyu wa gatatu ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa n'abanyagihugu byaraduze uretse amavuta y'amamesa twasanze yaragabanutse igiciro amavuta bagurisha mu icupa rya kinju kimwe kinini yahora agugwa ibihumbi bitatu ubu ageze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ni kuvuga ko yakorotse amafaranga amajana atanu mu bifungurwa byadudze naho hariho umuceri w'umuzambiya wahora ugugwa igihumbi n'abiri ubu ukaba ugugwa igihumbi n'amajana atandatu wo mu tanzaniya wahora ku gihumbi n'amajana umunani ubu ugeze ku bihumbi bibiri ibiharage bita jone byahora ku gihumbi n'amajana ane na mirongo itanu ubu biri ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu kirundo yahora ku majana umunani na mirongo itanu ubu iri ku gihumbi n'abiri ibyo bita ibitukura byahora ku majana umunani ubu biteye ku gihumbi n'ijana muhoro yahora wahora ku gihumbi nane ubu uyigugwa igihumbi n'amajana atandatu ubu rero ngo abakiriya b'ibiharage ngo bagura barabye ikizimbutse ngo uwahora agura ibiharage bita jone asanze vyaraduze aca yigurira muhoro kubera ngo bigomba gusa na jone ivyo biciro vy'ibiharage n'umuceri tubabwiye ni biciro vyo kurangura ibiraya navyo bita kijumbu vyahora ku majana umunani ubu biri ku majana icenda na mirongo itanu ibirundi vyahora ku majana indwi ubu bigurishwa amajana icenda na mirongo itanu ruhengeri yoyo yagumye kuri cya giciro nyine cy’igihumbi n'ijana igitoke bahora bagurisha ibihumbi bitanu ubu ngo bakirangura ku bihumbi bitandatu cyangwa ibihumbi bitandatu n'amajana atanu abo badandaza basaba ko leta yoraba ukungena amafaranga y'agaciro yoboneka neza hama barondere ibindi bitegwa bishobora gusahiriza iyo habaye ihindagurika ry'ibihe hama basubire barabe ukungene umwimbu woshobora kwiyongera harakoze Gildas umukuru w'igisagara cya Bujumbura nawe amenyesha ko ibikorwa byo kuzibura ibinogo byo muri zone bwiza byazivye bisanzwe bitwara amazi mabi bitangura kuri uwa gatatu aho ni ku mabarabara cyane cyane y'indwi na y'umunani ivyo akaba bivuze nyuma yaho abanyagihugu baba muri ivyo bice basavye ko inzego zibijejwe zo zibura ivyo binogo kuko ngo ayo mazi mabi ashobora kubatera indwara nka za korera n'izindi tukivuga ibijyanye n'isuku nyine ubunywero n'uburiro butisunga amategeko y'isuku mirongo ibiri na butatu buramaze kugagwa by'imfatakibanza kuva kuri wa mbere mu gisagara cya rumonge celestin nitanga musitanteri wa komine rumonge avuga ko ari mu yo guterera uruganda umuganda nako mu kurwanya ikiza cyakorera muri iyo komine aho kimaze gushira ku musega abantu mirongo itatu na batanu mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa n'inkuru ya jean Pierre misago ukuntu utuzu twa sugumwe twifashe ko hari amazi yo gukaraba n'isabuni ku busokero bwatwo ko hari amazi yo koza ibyombo ko abakozi bafise umwambaro kandi bafise isuku ku mubiri no mu byambagwa hamwe n'uko bafise uruhushya rwo gukora nibyo byarabwe kugira ngo ubwo buriro n'ubunywero mirongo ibiri na butatu basanze butabikwije bwugagwe by'imfatakibanza shakare bikorimana ajejwe isuku muri komine rumonge avuga ko abamaze kugarirwa batidoga kandi ko bariko barakosora ibitari bimeze neza bahejeje ngo bakazoheza bakabimenyesha umugwi ubijejwe nawo usuzume ko bosubira kugururirwa iryo sekeza ritanguye ngo hatuzwe ikiza cya korera kivugwa mu gisagara cya rumonge aho kimaze gushira ku musego abantu mirongo itatu na batanu ushizemo n'abaje bava mu minago aho cyahereye kuva ku wa cenda gitugutu ni muri iyo ntumbero nyene amabombo rusange mirongo ibiri n'umunani yarakoswe n'abigenga mu gisagara cya rumonge Amakuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine tubandaniriza no makuru mu gisata c'indero aho abanyeshuri bose biga mu kigo c'imyuga cyo muri quartier ya Kigobe hano mu gisagara ca Bujumbura bafuswe iyo ngingo yafashwe n'ubuyobozi bw'ico kigo kuri wa gatatu inyuma yaho abanyeshuri bahagarikiye ivyigwa Cyril Bizimana umuyobozi w'ico kigo akavuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abanyeshuri banse gusubira kwiga abo banyeshuri nabo bakavuga ariko kwiyongingo batayemera kuko bari kubashikiriza ibibazo byabo n'inkuru ya Arida ndayikeza ibintu by'amaraso ngo abyoseseka abo banyeshuri bavuga ko batonze mu gitondo basanga irembo ry'ico kigo ryugaye bamwe mu baregwa twasanze ngaho bavuga ko mu kwinjira muri ico kigo umuyobozi yahamagaye ku rutonde nk'uko bivugwa n'umwe muri bo twagumye hanze gushika isaha zine niho batwugururiye umuyobozi wacu araza atutangura kutubwira amajambo muga tukumva ko amajambo yose yatubwiye ari amaterabwoba ko aratubwira ngo ko abanyeshuri harimwe abapromoteur natwe twatuka babyemera kubera ko twese turi hamwe dusa ikibazo kimwe nta bapromoteri n'abiki twese turi hamwe hama kuza batubwira ko amaraso y'abantu amaraso bisiga yaje ahamagara amazina abanyeshuri ku mashuri ku mashuri bizwa bikatwereka ko yagombye kutuvangura natwe ndushaka kubyemera ko atuvangura ko turi ku kibazo kimwe kubona kuva kuri uwa kabiri abo banyeshuri batarasubira mu mashuri ngo byaciye bituma ubuyobozi bufata ingingo yo gufuta abanyeshuri bose biga muri ico kigo nkuko bivugwa na Cyril Bizimana arongoye iryo shure tumaze kubitoza neza twasanze ari ibindi bibazo tutazi ariko ingorane hari n'ubu ntibashikiriza ingorane bafise ntibashaka kuvuga n'umuntu n'umwe kubw'ivyo rero twaciye dufata ingingo y'uko abanyeshuri bose biyandikishijeho bafuswe n'ubwo iyo ngingo yafashwe abo banyeshuri bavuga ko igikenewe ari uko ibibazo byabo byotorega umuti izo ngingo direkisiyo iri kuyasohora ni uburenganzira bwiwe kubera n'ubundi abifite uruhushya ariko ariko tugira ko iterabwoba ridafite aho rifatiye nta kuntu bavuga ngo tuzoze kuyandikisha gushasha harimo abagira abaheze umwaka w'ishuri ntibikunda bazoca batangurira mu wa mbere cyangwa bazotangurira aho bahora bagera iyo tubwira tuze kuyandikisha gushasha gute nareke kugira iterabwoba ku banyeshuri nahamagara ubushikiranganje bumutwara natwe budutwara hanyuma tuvugane hanyuma ikibazo cyacu gitoregwa inyishu kuvuga ngo ku wa mbere azokwandika mbe azokwandika bande ko abanyeshuri twese turi kumwe umuyobozi w'iryo shuri avuga ko abazoba bashaka kugaruka kwiga kwiyandikwa rizotangura kuva kuwa mbere igenekerezo rya 14 gushika itariki zitandatu z'ukwezi kwa munyonyo tukiri muri ico gisata c'indero umuyaga nkubangurakenye muri quartier yangagara abakogwa ko cyane cyane akaba ari abafise amashure y'uburaro nk'uko mugenzi wacu Evrare ya Havyarimana yahagendeye atubwira uko yabisanze kuri lise Saint-Marc ngo amasaha ku mugoroba ari wo mwanya basubiramwo ivyigwa harakunda gucikagurika umuyaga nkuba bigatuma bamwe baca bahagarika gusuramwo ivyigwa ivyo bigatuma umwimbu wabo mu mpera y'igice y'umwaka utabushe ko bivugwa na Jean Claude Niyonkuru aserukira abandi banyeshuri bamwe muri bo nkuko yabandanyije abishikiriza ngo bahavuye bagura amatoroshi canke bakigira ku mabuji bakaviramwo bagwara amaso amatara arakunda gukena kwiri shure nka etide tide matinale ubu ntituyijamo kubera kuko hariyo abaprofeseri badashobora gusivya introgaso mu bigenza gute hari abanyeshuri usanga baje bifitiye nka nk'amatara uca usanga bagiye utugwi bakaca biga uko ingaruka mbi iriho kuko iyo amatara atabonetse nk'aha ku ishuri nubwo twakwiyunganganya ugasanga turiko turakoresha amatoroshi uca usanga turiko turagwara amaso kandi murumva si twese dukoresha ayo matoroshi uca usanga ari bake abo bandi batakoresha ukaca usanga hari nk'abantu batiga ku matoroshi ukaca usanga bukeye amainterogation barabanyeshuwe Butoyi Victoire umuyobozi w'iryo shure ry'akarorero École d'excellence mu gifaransa kw'iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba rifise ingaruka mbi ku banyeshuri. ingaruka twovuga ko ihari muga batari birebire kuko mu gatondo hariho umwanya wo kwiga iyo rero aciye acika kandi batangura kwiga hatabona neza tuce tubona neza ko baza gutangura ivyigwa batiteguye kuko kabara kanya keza ko kugira baza gutangura ivyigwa basubiye kushira amaso mwikaye icyo kibazo mwaba mumaze kugishikiriza ababakurira imbere ego turi no muri minisiteri barakizi ko kenshi twarakunda kuvuga ko amatara tugoye muri kino kigo victoire butoye umuyobozi w'iryo shuri ry'akarorero ecole d'excellence mu gifaransa agasaba abajejwe iby'umuyaga nkuba muri regidezo kubaronsa amatara uko bikwiye turi ku ishuri nshingiro rya kirema riri muri komine n'intara ya kayanza iryo shure ko abanyeshure barenga gato ibihumbi bibiri iryo shuri rifise ubukene bw'ibitabo byaba iby'abarezi iby'abanyeshuri ndetse n'inyubakwa ngo nizike nk'uko uwuriyoboye abivuga ubukene bw'ibitabo bwigaragaza cyane cyane mu myaka y'indwi gushika mu w'icenda no mu gisata gishyashya cy'uburimyi mu mashuri y'inyuma y’ishure shingiro uyu arongoye abandi mu mwaka w'indwi a jizya irakoze aratubwira ko bafise ubukene bw'ibitabo ibyo bafise nabyo iyo hageze gukora utubazo ngo ahitamo guca abanyeshuri mu migwi ibiri iyo tugeze gutanga utubazo kubera bigoye ko mwigisha umwe wese yivuye abanyeshuri bangana ukuri aho buzuye ishuri cyane bashika mirongo icyenda n'umwe barenga gatoya biragoye ko babariza rimwe usanga tuba dufata tugatanga interogasiyo ifata igice cy'isaha ni ukuvuga nka venide minite hama bamwe bagasohoka mu kurinda ko abandi bakora hama tuhaheza tukabakurakuranya mu gukora umuyobozi w'iryo shure aremeza izo ngorane bafise kuri zimwe zimwe ngo barazitorera umuti Martin ndi mu mahoro yewe eh, ingorane ntizibutse murumvise ko dufise abanyeshuri barenga gato ibihumbi bibiri na mirongo indwi dufise amasomero ashika cumi n'atanu ariyo bigiramo ingorane duhura nabyo na nazo ni uko ayo masomero ari make ugereranije n'abo banyeshuri ukungene bangana ni ukuvuga yuko aya masomero dukwiye Eh, eh, dufise ubukene bw'amasomero akwiye kwagurwa hakaboneka ibindi birasi bashobora kuba bafise eh, ubukene bw'ibirasi bishyika kuri bitandatu kugira ngo abana nyinshi bige neza iyindi ngurane dufise ni ingurane ijyanye n'intebe intebe mu mashuri abana bicara ari hamwe batatu ahandi bane aho rero bituma batiga neza ubumenyi basanga akanopfira si keza kubera ibyo bitigiri biri mu mashuri ni ukuvuga yuko dukeneye intebe zirenga gatoya mirongo umunani kugira ngo abanyeshuri bicare neza ari nka babiri babiri ku ntebe gushyikamo umunani naho nyine ibitabo ntibikwiye neza naho hari ibyo bibazo iryo shuri ngo ryaronse ibitigiri by'abamenye bishimishije muri iyo ntara ya Kayanza mu kibazo cyo mu icenda gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma y'ishuri nshingiro iryo shure rikaba ryamenyesheje ku bice mirongo itandatu ku ijana wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orge Inkuru ivugwa mu makungu ni yitogwa rya Donald Trump ariwe yizewe ngo arongora abanyamerika mu myaka iniri imbere mu ijambo ryiwe yashikirije amaze kumenyekana ko ariwe yatowe tuzogiriranira imigenderanire myiza nta na kimwe kidashoboka nta na kimwe mu byo twizeye tutazoshobora gushikira nta kindi kizoshimisha amerika atari gisumba byose dushaka gusubira gufata mu minwe kazoza k'igihugu cyacu n'ingoga nyinshi kugira turushirizeho gukomera dutegerezwa kugira ibyumviro bikomeye ni umunyemari umutungo wiwe ukaba wubakiye ku bijyanye n'amazu donald trump yabaye rurangiranwa mu kubaka amazu meza kandi maremare harimo n'iyitwa izina ryiwe amazu yiwe nka menshi harimo trump tower ziri mu gisagara cha new york akaba ari amazu maremare cyane hamwe n'inzu ikinirwamo inkino z'akamari mu gisagara cya atlantic city Trump yamenyekanye cyane mu gihe yaremesha ikiganiro cyo kuri televiziyo bita Apprentice kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani niho yinjira mu bya politike akaba yabaye umukandida w'umugambwe w'abarepublicain igihe atamuntu n'umwe yari avyiteze akaba atandukanye n'abandi bakandida b'uwo mugambwe bahora bitoza mu kibanza itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza Rakoze Joseph Sabe yabandi cegera uyu umugambwe Sawanya Frodebu arashima ingendo y'abanyamerika ku matora bagize umukuru w'igihugu mushasha azosubirira Barack Obama Leonce Ngendakumana nahatemera bimwe mu vyagiye biravugwa na Donald Trump mu myiyamamazo abona ko vyobera icigwa ku barundi n'ibindi bihugu bimwe bimwe vya Afrika akavuga ko iyo amatora ateguwe neza atakibuza ko abantu bubahiriza ivyo yavuyemo amatora iyo ateguwe neza agatunganywa neza utsinda udatsinda bivuye mu biraguhumuriza icyo nicyo kigwa cya mbere ubwa kabiri uwatsinze si uko yari afise imigambi myiza na cyane cyane ku bijyanye n'ibihugu bya afurika yarigeze no kuvuga yuko ibihugu bya afurika byari bikwiye gusubira mu bukoroni urumva rero abanyafurika turagira amakenga icyago cya kabiri ni ukuvuga yuko amatora arashobora kuba abantu bakayatsinda atari uko bafite imigambi myiza bwa gatatu nibaza yuko ibivugwa mu matora atari byo bikurikizwa mu gushira mu ngiro imigambi watsinze tukibaza rero ko bijye yavuze atavyo azoshira mu ngiro iyo umva vyose si bibi ngira ngo kumbure vyiza azobishira mu ngiro eh, nagomba kuvuga cyane cyane mwe nivyo yashikirije haba kubijanye n'ibigo vya Afrika ibijanye nabo mu idini rya Islam canke abatabanyamerika bahungiye hari abari hariya tukibaza ko ibyo byose hari abanyamerika bashobora kuba bitoye kubera ishavu abantu bashobora gutora kubera ishavu hanyuma ikigwa cyanyuma nuko ku gihugu cyacu cy'u Burundi cyama kigira ingorane ngo nguko numva bavuga ngo habaye amatora abari ku butegetsi n'ababurondera aha mu Burundi ntibavyumva kumwe singaha gusa byaribonekeje mu bihugu bitari bike gushika abantu banahasize n'ubuzima burya ikindi cyaba cica ibihugu byo muri Afrika ni kutubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu no kutubahiriza amasezerano abari mu gihugu canke tugirana n'amakungu ngira ni cibona cyo nyine gikomeye cyane yuko iyo mufise amategeko amabwiriza umugabo afite n'amasezerano kubyubahiriza ni ingendo nziza ituma aba matora aba iyo ntwaro ya demokarasi tuvuga abandi bita intwaro ibereye bigenda neza bigatsimbatara muti ngaha mu Burundi rero twashobora gushika nko kuri ibi bihejeje kuba muri Amerika oya si vuba si vuba koko abarondera ubutegetsi hari igihe baburonderana igihe ababo abari ku butegetsi hari igihe bibaza ko ubwo butegetsi bashyitse ko ari ntabanduka bazova ko igihe bonyene bazumva bikenewe Leonce Ngendakumana yariko yishura ibibazo vya mugenzanje Leonce bitari Hongo kubona ivyavuye mu matora vyakiriwe na bose harimo watsinzwe ngo ni cigwa gikomeye ku barundi yigeze gutosekara akaba yabishikirije mu kiganiro ahejeje guha abamenyesha makuru muraza kubikurikirana mu makuru yacu yo hanyuma ni na hano duciye turangiriza amakuru yacu yo kuri uno mutaga shimire bagenzanje bashobore bashoboye kuyatororokanya shimire na Serafina Hakizimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwebwe mwese mwadukurikiye ndabashimiye nk'abandi bifurije umutaga mwiza